Allah tabaraka wa taala Habab ibn al arat radhiyallahu ta'ala anhu moja ya masahaba watukufu wa mtume sallallahu alayhi wasallam kama ilivyokuja katika musannaf ibn abi shayba alimwambia mtu mmoja taqarrabu ila Allah bima stata'at wa'lam wa انك لن تتقرب اليه بشيء هو احب اليه min kalamihi Khabbab alimuhusia mtu mmoja kwamba ndugu yangu jikurubishe kwa Allah tabaraka wa taala kiasi uwezavyo ibada zote ambazo zinazomwelekea Allah tabaraka wa taala ibada ambazo zilizoepukika na ushirikina zilizoepukika na bid'a zilizofundishwa na mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni katika sehemu ya kujikurubisha kwa Allah tabaraka wa taala kwa hiyo Habab bin al-Arat radhiyallahu ta'ala anhu akamwambia yule mtu kwamba jikurubishe kwa Allah kiasi uwezavyo lakini tambua wa'lam annaka lan tataqarraba ilayhi bi shay'in huwa ahabba ilayhi min kalamihi kwamba wewe huwezi ukajikurubisha kwa kitu chochote ambacho anachokipenda zaidi Allah tabaraka wa taala kuliko maneno yake Qur'anul Karim soma Qur'ani al-Karim ibada kubwa na ndiyo maana hamilu bikitabillah aliyeibeba Qur'an ndugu zangu wanafunzi wenzangu ni mtu ambaye anahitajika kupitia kile alichokibeba ajipambe na tabia njema sana kwa sababu yeye amebeba kitabu cha Allah amebeba nur ya Allah tabaraka wa taala kwa nini asifike katika safasi fil umur mambo mabaya mabaya talibul ilmi yeye ni kioo katika jamii na ndiyo maana mwanafunzi akifanya jambo lisilofaa katika jamii jamii inamshangaa zaidi kwamba huyu si mwanafunzi huyu huyu si anasoma Qur'an huyu si hafidhi huyu kwa sababu Qur'ani ni nur kalamu Allah tabaraka wa taala almunazzal ni maneno ya Allah tabaraka wa taala yaliyoteremka aliyoteremshiwa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam ndiyo Hababu anamuhusia yule bana kwamba wewe elewa hakuna jambo ambalo mtu ajikurubisha zaidi kwa Allah tabaraka wa taala kuliko maneno yake Mtume sallallahu alayhi wasallam ameelezea Qur'an utukufu wake fadhila zake ambazo ni maarufu kwa talabat alilm bali nabii sallallahu alaihi wasallam anasema katika hadithi yake tukufu kwamba inna lillahi ahalina minan nas kwamba hakika ya Allah tabaraka wa taala anao watu أهالينا من الناس قالوا ومن هم يا رسول الله قال هم أهل القرآن هم أهل الله وخاصته kwamba ni akina nani hawa ahalina minan nas ambao mtume sallallahu alaihi wasallam alisema hakika Allah tabaraka wa taala anao watu wake ahalina minan nas bimaana hawa wananasibishwa kwa Allah tabaraka wa taala kwamba Allah anawapenda mtume alivyoulizwa ni akina nani akasema hum ahlul Qur'an ni watu wa Qur'an ahlullahi wa khassatu ni watu wa Allah tabaraka wa taala tena ni watu maalum hata يوم القيامه ambayo tumesomewa aya na imamu wetu hapa Sheikh Abdullah wafaqahullah katika salatu al-fajr yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim siku ya kiyama siku ambayo mtu hatonufaishwa na mali yake wala watoto wake isipokuwa yule ambaye atakayekwenda mbele ya Allah tabaraka wa taala na moyo uliosalimika moyo uliosalimika kutokana na hiqda moyo uliosalimika kutokana na shirki moyo uliosalimika kutokana na bid'a hao ndio watakaofaulu yaumul qiyama hiyo siku ya kiyama hata watu wa peponi wataambiwa wasome Qur'an iqra al-Qur'an وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن آخر منزلتك عند آخر آيات تقرأها أو كما قال عليه الصلاة والسلام بمعنى قد كشرف يا كتاب الله تبارك وتعالى واتوا بيبون وتعبي وسومين قرآن نمبند درجة تنا كما كنت ترتل كما أولفقوا أكي سوم بزوري ترتيل katika dunia basi mwisho wa daraja yako pale mwisho ambapo wewe wa kisomo chako utakachosoma kwa hiyo Qur'ani ndugu zangu katika iman ni ibada kubwa sana soma Qur'an kufungamana na Qur'an kuwa na wirdu wa Qur'an bil asaf kwa masikitiko makubwa sana wengi katika ndugu zetu katika iman wamefungamana na mambo mengi ya kidunia bali watu wangapi wanajisifia kwa siku yeye anasikiliza habari katika vyombo vitano mpaka kumi mbalimbali yani zile channels anaangalia na kufuatilia habari au mimi ninasoma magazeti kwa siku yote mpaka kumi yani ana ratiba yake huyu ndugu yetu katika imani ambaye ni muislamu lakini hana ratiba ya Qur'an ukimuuliza naam tayib ndugu yetu kwamba wewe unaelezea kwamba siku zote unasoma magazeti yote unatazama habari mbalimbali za dunia katika channels mbalimbali Sasa je, ratiba yako ya kitabu cha Allah ipo? Mbona yauma alqiyama watu watapandishwa daraja kupitia kitabu hichi, kupitia Qur'an al-Karim Allah tabaraka wa taala amemtukuza mtume wetu sallallahu alaihi wasallam al-Azim pitia Qur'ani tukufu ambao ni muujiza wenye kuendelea Qur'ani ndo ile ile ambayo tunayoisoma aliyotuachia mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam bali akataja fadhila nyingi la aqulu alif lam mim harf bal alifun harf wal lamul harf wal mimul harf kwa nini Nimeyatanguliza maneno haya ili sisi Waislamu tuelewe kwamba Qur'ani ni kitabu adhim, na sisi talabat alilm tunaposoma kitabu cha Allah tunapopata sisi sifa ya kuwa ni wanafunzi wenye kujishughulisha na ilmu wenye kujishughulisha na kuhifadhi kitabu cha Allah tabaraka wa taala lazima tuelewe nafasi yetu lazima tujipambe katika tabia za Qur'ani kama ilivyokuja katika hadithi ya Aisha mtume sallallahu alaihi wasallam alivyoulizwa tabia yake asema kana khulquhu alquran tabia ya mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa ni Qur'ani maamrisho yaliyopo ndani ya Qur'an al-Karim ndiyo alikuwa akiyafuata mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam kadhalik wanafunzi wanaojishughulisha katika kutafuta ilmu ya kisharia lazima watakikana wajipambe katika tabia njema wajipambe katika kujilazimisha katika kumtaja sana Allah tabaraka wa taala wajipambe katika kutumia vizuri ndimi zao wajipambe katika kusikiliza wanacho yani kila anachokisikiliza ahakikishe kwamba yeye ndani yake kuna kheri kwa sababu hizi ni amana kwa sababu al-amanatu kullu ma tu'tamanu alayhi min huquqi Allah au huquqi al-ibad amana ni kila kitu ambacho Allah tabaraka wa taala alichomwaminisha mja iwe katika haki za Allah au haki za waja hata a'dha'u al-insan fa kullu juz'in min ajza'i al-insana amana kila kiungo miongoni mwa viungo vya mwanadamu ni amana. Macho yako wewe umeyatumia vipi? Utaulizwa. Masikio yako umeyatumia vipi? Ulimi wako umeutumia vipi? Kwa maana hiyo lazima talibul ilm ajitahidi katika kutumia muda wake mwingi katika kuyafanya yale ambayo anayoyaridhia Allah tabaraka wa taala na kujiepusha na sababu za kumpelekea yeye kufitinika hususan katika kipindi ambacho fitina zimekuwa nyingi mitihani imekuwa mingi jamii imeharibika mazingira tunayoona ni mazingira ya hatari mno kwa maana hiyo kama muislamu hajachukua tahadhari kubwa katika yeye kufikia wakati kwamba anaona kwamba kila jambo anaweza akalifata kila kitu anaweza akakitazama kila jambo anaweza akalizungumza mambo ya ushabiki ya mipira ndio yameenea katika jamii waweza kukuta talib alilm mishipa hii ya shingo imesimama anashabikia klabu ya mpira tena ubishi mkubwa mno kitoka kina nani hawa wakuta vijana Kiislamu nisfu saq wanabishana katika mambo ya mipira mpaka wanakaribia kupigana faya subhanallah lazima talibul ilmi aielewe nafasi yake kwamba yeye amebeba kitabu cha Allah yeye anasoma dini ya Allah lazima ajitofautishe na wale vijana ambao wasiofungamana na dini ajitofautishe na wale vijana wa mitaani ajitofautishe na watu ambao ni juhala hawasiosoma wasiojua kitu kwa nini? Kwa sababu yeye anajitambua, anajielewa, kufungulia mambo ambayo wewe yanaweza yakasababisha kukutoa katika mstari. Sheikh Hamundu Faida jana amezungumza hapa kwa urefu fitna za wanawake. We talibul ilm kuna mambo ambayo unayachukua tahadhari kivipi mathalan yawezekana kwamba wewe katika sura yako hilo jambo labda ni kheri chukulia wewe unamfundisha e, kijana mwenzio au umepewa nafasi kwenda kufundisha katika sehemu sasa wewe kijana wa Kiislamu lazima kuchukua tahadhari kwamba vipi mimi niwe katika khalwa namfundisha binti ambaye ni mwanamwari tena mpo wawili tu jambo hilo halikubaliki kwa kuwa kupitia hali hizo zimesababisha vijana wengi kuingia katika fitna bali wengi katika waislamu wameingia katika fitna kutokana na kufanya tasahuli katika baadhi ya mambo hususan fitnatun nisa ndio hadithi Usama bin Zaid radhiallahu ta'ala anhuma asema mtume sallallahu alaihi wasallam asema ma taraktu ba'di fitnatan adharra ala rijali min an-nisa sikuacha fitna kubwa yenye madhara zaidi juu ya wanaume kuliko fitina ya wanawake na nabii alayhi salatu wassalam akatahadharisha moja kwa moja hata kukaa faragha baina ya wanawake na wanamume leo unakuta huyu talabat lilm siku zote yeye anaongea na wanawake ajnabiyat saa moja masaa mawili wanachati kwa hiyo hapa sheitani ndani yupo katikati yao Nabii alayhi salatu wassalam anatahadharisha katika fitna hii ya wanawake ambayo bila asaf imewachukua wengi hata baadhi ya vijana wetu wa Kiislamu baadhi ya waumini wameona hili ni jambo la kawaida kufungamana na wanawake kuzungumza nao kukaa nao na hata ku, hairuhusiwi katika sheria wewe unamfundisha mwanamke mko wawili tu au umekaa naye mnajadiliana mambo mbalimbali anakuletea shakawa mbalimbali la yakhulwanna rajulu bimra'at mtume amekataza hilo hawakai faragha wasikai faragha baina ya mwanamume na mwanamke isipokuwa katikati yao yupo sheitan Allama ibn Uthaymeen anasema fama dhannukum mimman huwa thalithuhum ash-shaytan ni ipi dhana yako wewe kwa yule ambaye watatu wao yupo shaitan yani utasalimika hapo haiwezekani kwa hiyo dhana ya kutafuta ilmu ash-shar'i yenye nur yenye baraka ni pamoja na kujiepusha na sababu za fitna ambazo zimekuwa ni nyingi mno. Sheikh Ibn Uthaymeen azungumza hayo maneno zaidi ya miaka 30 huko iliyopita. Ndio maana hata akasema katika moja ya maneno yake, innani ansahu shabab bisur'ati zawaji la siyama fi hadha al kwamba mimi natoa nasaha kwa vijana waharakie kuoa hasa hasa katika nini kipindi hichi alladhi kathurat fihi asbab alfitan anasema kipindi ambacho zimekithiri mno sababu za fitna wangapi vijana ambao aqwiya wameangushwa kutokana na na mitihani ya wanawake ambao kijana unamtegemea katika kheri unamtegemea katika sunna lakini anakutana na wale wanawake wahuni tayari wanambeba wanamfitinisha usijiaminishe hata siku moja wewe kuona kwamba wewe ni mtu ambaye hawi kwamba mimi bwana siwezi nikatetemeka siwezi nikatetereka naweza nikakaa na mwanamke na wala siwezi nikaathirika ni sana wale vijana nakwambia kwamba mimi bwana nakaa katika maskani ambayo na wavuta bangi au ma, wala madawa ya kulevya na mimi sigusi yani unajiaminisha unajiaminisha nini wewe au wewe ni nani kwa hiyo hizi ni sababu ambazo zinazokupelekea wewe katika fitna. Kwa hiyo talibul ilm hamilu bikitabillah lazima achukue tahadhari kubwa katika kujiepusha na sababu ambazo zitakazompelekea yeye kuingia katika fitna kiwepo hao fitnatun nisaa fitna ya mali amana za watu na mambo ambayo mengi sana ambayo yamekuwa ni mengi hususan katika kipindi hichi cha utandawazi dijitali dunia ipo kiganjani bali kwa kadri masiku yanavyozidi kwenda na ndivyo dunia inavyozidi kufunguka kwa maana hiyo lazima tubaki katika asili yetu katika kufata mafundisho ya mtume sallallahu alaihi wasallam bila kuwepesisha mambo ambayo yamesababisha watu kuingia katika mashimo yamesababisha watu kutoka katika mstari yamesababisha watu kutojielewa kwa nini? Kwa sababu watu wameacha asili ile ya dini ya mafundisho ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ufahamu wa Qur'an kama walivyofahamu salaf. Bali ahlu sunna takikana kuwa ni watu wenye kuwa ni ruwadha njema katika kwa wengine achana na ahlul bid'ah wao mambo mengi wanasema kuna ubaya gani ndio maana kwamba unakuta kuna ikhtilat siku hizi wanacheza miziki wanacheza katika maulidi zao wanaruka sarakasi wanakata mauno yao yani mambo ya hovyo hovyo wala hawajali lakini sunni salafi lazima ajipambe katika tabia njema lazima ajitahidi kufuata mwenendo wa mtume sallallahu alaihi wasallam lazima aelewe nafasi yake kwamba yeye ni kijana ambaye anajishughulisha na kutafuta ilmu ya kisharia ambayo ndani yake anapata nuru ya Uislamu nuru ya sunna wefikiria kila akiamka mapema kabisa tayari ameshika kitabu cha Allah walillahi alhamdu fika hapa mapema vijana wamekaa wanasoma Qur'an hayo ni maisha ambayo ndugu yangu pengine huwezi ukayapata katika mazingira yasiyokuwa hayo toka saa kumi unasoma Qur'an al-Karim hiyo hali ambayo ni endelevu kila siku unaamka katika hivyo kwa hiyo sasa lazima kulinda hali hiyo kujiepusha na sababu ambazo zitakufitinisha wewe kutoka katika mstari huo unaposoma kitabu cha Allah unapata nuru ya Uislamu nuru ya Qur'an thawabu ngapi umezibeba kheri ngapi unazozipata kwa hiyo wallahi talabat alilm wapo katika kheri kubwa sana ambayo inatakikana waihifadhi wanatakikana waichunge takikana kumuomba Allah tabaraka wa taala atuthibitishe katika kheri hizi atuthibitishe katika haki atuthibitishe katika kusoma kitabu chake na kufungamana nacho na kujiepusha sababu ambazo zitakazototoa katika mstari. Pengine umefanya jitihada kubwa miaka mitano sita, upo katika hali hiyo, kwa sababu huenda wewe jambo moja tu ambalo utakalolifanya katika kumuasi Allah tabaraka wa taala ikakuporomoshea kheri zako zote ambazo ulizojitahidi kuzipata katika miaka umeacha usingizi umepunguza hichi umeacha kile kwa hiyo tumuombe Allah tabaraka wa taala atupe tawfik tumuombe Allah tabaraka wa taala atuhifadhi na shaitan na bid'a wa sallallahu ala nabina Muhammad واله واصحابه اجمعين اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم والحمد لله